السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنا مع عبدي إذا ذكرني صدق الله وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرين حضرات جماعة يوم الله إيه. الحمد لله والشكر لله Pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita melaksanakan sekian aktiviti ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang luar biasa yang Allah menugerahkan pada kita pada pagi hari ini, di mana sekian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fadilah-fadilah apa yang tadi sama-sama kita laksanakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara ba'da kulli salatin astaghfirullah al-'azim, ghufira dhunubu wa tawaba." Barang siapa yang setiap salat selesai salat membaca astaghfirullah al-'azim, Riwayat lain menyebut dengan kalimat yang sempurna Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih Maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya Lanjut dengan hadis dan fikir yang lain Nabi SAW sabdakan Orang siapa yang membaca La ilaha illallah lah, wa adahu la syarikalah Lahul murfa lahul hamdu yuhi wa yumi'i Wa ba'ala kulli syaihin sadirin setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib 10 kali maka Allah catat di kulli tasbihati asru hasanah Allah catatkan 10 kebaikan untuk satu kali tasbih yang kita baca Allah catatkan 10 kali dosa yang Allah hapuskan dan 10 derajat yang Allah tinggikan itu anugerah luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kalau 10 kali maknanya kita baca, Setiap satu kali sepuluh kebaikan yang Allah catat, maknanya sekali duduk selepas salat subuh, sudah seratus kebaikan untuk zikir itu saja yang Allah catatkan untuk kita. Sudah seratus kejahatan yang Allah hapus dan sudah seratus derajat yang Allah tinggikan untuk kita. Ditambah lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man sabdaha salatan wa salatin Wa hamilallaha salatan wa salatin Wa kabbarallaha salatan wa salatin tasbih 33 tahmid 33 takbir 33 lalu dilengkapi dengan la ilaha illallah wa la syarika lah ghufrat dhunubuhu wa in kana misla dhabatil bahri Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan Allahu akbar nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ditambah lagi saat ini kita sedang dalam keadaan berpuasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam hadis salatul dzatu rabbu da'watuhu da'watu shaimi hatta yuftir ada tiga kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kegembiraan orang yang puasa dengan sabda beliau lisaimi farhatan farhatun inda fitri wa farhatun inda ita'i rabbi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan kegembiraan pertama adalah saat dia berbuka puasa saat iftar dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu Ulama menjelaskan kenapa orang yang berpuasa bergembira saat ia berbuka puasa. Di samping karena saat itu dia sudah bisa menghilangkan lapar dan dahaganya. Tapi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain. Lissalimi inda fitrihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa saat ia berbuka puasa. Ia mendapatkan doa yang mustajab dengan Allah. Kadari itu riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, in ana adraktu lailatul qadri ma hi, fa madza aqulu fiha?" Kalau seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa selayaknya doa yang saya baca di malam itu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Rasulullah jelaskan kedudukan beliau sebagai wanita muslimah yang paling faqih dalam urusan agama. Dalam hadis itu disebutkan hudu nisbatikum an hadhihi al-humaira ambillah setengah agama kalian dari si Humaira Sayyidatuna Aisyah. Atau dalam hadis yang lain Rasul berkata, "Afqahu nisa'i ummati Aisyah." Wanita umatku yang paling faqih mengerti urusan agama adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Beliau yang begitu tinggi kedudukannya ya, bertanya kepada baginda Nabi, apakah bacaan yang selayaknya aku baca kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang Rasulullah ajarkan doa kepada beliau? Quli Allahumma inna ba'adun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ucapkanlah ya Aisyah, Allahumma inna ba'adun Ya Allah, sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul abwa, engkau senang memberi ampun. Fa'atu anmi, maka ampunilah. Justru di saat yang mustajab seperti itu, Lailatul Qadar yang Allah katakan khairun min alfi syahr, doa yang Rasulullah ajarkan adalah doa memohon ampun kepada Allah. Doa minta ampun kepada Allah. Ini bisa kita pahami kalau kita juga mendengar riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Tuan Rasul, ajarkanlah aku doa yang akan aku baca di dalam salatku. Yang pertama doanya dari baginda Nabi, yang kedua dibaca saat salat, yang ketiga yang meminta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang disepakati oleh ulama sebagai afdalun nasi ba'da Rasulullah. Manusia paling mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, satu-satunya sahabat yang Allah puji sahabatnya kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Saniya sunaini idhuma fil ghar." Iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Saniya sunaini adalah Abu Bakar. Iz yaqulu li sahibihi sahibihi adalah Abu Bakar. Ini manusia yang Rasulullah sampaikan, lauzina imanu Abi Bakr wa imanu hadhihi al-ummah la rajaha imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umatku, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Ini manusia yang semulia ini bertanya kepada baginda Nabi, apakah doa yang selayaknya aku baca di dalam salatku? Apakah Rasulullah SAW mengajarkannya untuk meminta kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Rasulullah katakan bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira riwayat lain dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa an faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah aku telah membalimi diriku sendiri Wala yang dulu-dulu ma'illahan dan tidak ada zat yang memberi maaf atas kebaliman itu kecuali engkau. Justru doa yang Nabi ajarkan kepada beliau adalah doa pengakuan atas kebaliman kepada diri sendiri. Doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Itu untuk manusia semulia Abu Bakar. Dibaca di saat yang paling mulia yaitu di dalam salat yang diajarkan oleh manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi doa yang diajarkan adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala eh, yang lebih pantas kita kita tidak Allah anugerahkan sezaman dengan Nabi. Kita tidak Allah anugerahkan bisa memandang wajah Nabi seperti mereka para sahabat. Kita tidak hidup sezaman sebagai hadis Rasulullah SAW. Khairul kurun kami. Sebaik-baik zaman adalah zamanku kita lebih pantas untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih pantas untuk mengamalkan doa ini Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu kegembiraan yang pertama kata Nabi. Saat orang yang berpuasa, berbuka puasa, ia bergembira. Karena saat itulah saat Allah istijabahkan doanya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah ya, menceritakan keadaannya bersama dengan Rasulullah. Dikatakan, saya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan senang. Saat itulah beliau berkata, Ya Rasulullah, Ud'ullah li, wahai Tuhan Rasul, tolong doakanlah aku. Ya. Sayyidatina Aisyah, istri baginda Nabi, melihat Rasul sedang senang, minta didoakan untuk beliau secara pribadi. Apa doa yang Rasulullah bacakan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah ampunilah Aisyah segala dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Aisyah menceritakan karena gembiranya dengan doa Nabi sampai saya tertawa hingga saya jatuh di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata ya Aisyah, ya, ayah surruki apakah engkau senang dengan doa yang aku baca? Beliau mengatakan ya Rasulullah, apakah ada manusia yang tidak senang mendapatkan doa dari Tuhan Rasul? Apakah lagi doa yang dibacakan adalah doa ampunan dari segala dosa? Rasulullah mengatakan, Amma ta'lamin, tidakkah engkau tahu bahawa doa yang sama aku baca untuk umatku pada setiap selesai salat? Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah ampunilah umatku dosa-dosa mereka yang lalu dan yang akan datang. Itu pun yang Rasul pilihkan untuk doa kepada umat adalah doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Itu perbal ya, dakwatun mustajabah saat kita berbuka puasa. Yang kedua kata Nabi, wa fahatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan kedua adalah kegembiraan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, sebagai bahasa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu arda, sahabat yang sama-sama kita kenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dekatnya dengan baginda Nabi, Rasulullah katakan Bilal minna ahlul bait. Bilal adalah termasuk golongan kami ahlul bait itu tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain gelaran seperti itu kecuali kepada beliau dan Sayyidina Salman al-Farisi Salman minna ahlul bayt Salman adalah termasuk dari golongan kami ahlul bayt ini bilang ya, radiyallahu ta'ala anhu arda saat beliau sedang safaratul maut keluarga berkumpul di sekeliling beliau mereka berkata wa sarbah wa sarbah musibah kami akan ditinggalkan oleh Bilal dan Rabah sahabat Nabi yang luar biasa tapi apa jawaban Sayyidina Bilal apa komen daripada Sayyidina Bilal dan wa taraba wa ban al ahibbah Muhammadan wa hizbah justru kegembiraanlah yang aku rasakan karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya wa ban al ahibbah Muhammadan wa hizbah itu kegembiraan sahabat saat merokong nyawa justru bergembira karena kematianlah yang akan menghantarkan mereka untuk berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba yang Nabi sebut dalam hadis kaifa la astahi min rajulin tastahi minhu malaika bagaimanakah tidak aku malu kepada seseorang yang malaikat malu kepadanya Sayyidina Utsman yang Rasulullah jaminkan surga untuknya Utsman bin Jannah kata Nabi Utsman akan ada di dalam surga dalam hadis riwayat Sayyidina Utsman diceritakan ketika beliau sedang dikepung oleh orang-orang yang akan membunuh Sayyidina Utsman saat itu beliau dalam keadaan berpuasa keluarga sana family menyatakan ya Amirul Mukminin aktif berbuka karena engkau sedang terluka jadi ada orang-orang yang masuk ya, ke tempat Sayyidina Osman. Tidak ya, ya membunuh beliau. Terluka beliau saat membaca Al-Quran. Ketika itu orang yang menyaksikan menyatakan ya Amirul Mukminin berbukalah. Ya, beliau mengatakan tidak. Rasulullah menjanjikan aku untuk aku berbuka bersama beliau di dalam surga. Ya Osman, akhir indana. Wahai Osman, berbukalah bersama kami. Belum lagi menjelang maghrib sebelum ha, habis masa berpuasa, Sayyidina Osman sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi keinginan Rasulullah agar ia berbuka puasa bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Itu kegembiraan para sahabat. Radhiyallahu taala ha, Bahkan ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, saat terkena tombak di medan perang saat terkena tombak di medan perang terluka lalu saat itu ya, kalau seseorang terluka di medan perang jelaslah ada ketakutan dalam dirinya karena kematian sudah ada di pelupuk mata tapi justru kalimat yang keluar dari mereka khusu warabbil ta'bah aku beruntung demi zat yang memiliki ta'bah mau meninggal dunia justru mengatakan kunku aku beruntung bukan aku celaka atau bukan aku ingin mati tapi justru sebaliknya kunku aku beruntung karena akan menjelang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan dua keadaan manusia menyikapi perjumpaannya dengan Allah. Rasul katakan man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ahu. Dan siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut?" Wahai Tuhan Rasul, bukankah semua kita benci dengan kematian? Padahal kematian itu jalan menuju perjumpaan dengan Allah. Apakah orang yang tidak senang mati dikatakan tidak senang berjumpa dengan Allah? Kalau ditanya masing-masing kita apakah mau mati sekarang? Tidak ada yang mau mati sekarang. Masing-masing kita ingin umur panjang. Tapi apakah makna orang yang tidak mau mati saat ini maknanya dia tidak senang berjumpa dengan Allah. Sehingga Allah tidak senang berjumpa dengannya. Rasulullah mengatakan bukan seperti itu wahai Aisyah. Yang dimaksud dengan cinta perjumpaan dengan Allah sehingga Allah juga cinta perjumpaan dengannya adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman saat dia akan menjelang kematian Allah perlihatkan pahala-pahala yang sudah Allah sediakan untuknya sehingga dia pun ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah maka Allah pun senang menyambut kedatangannya tapi sebaliknya Orang yang hidup penuh dengan kemaksiatan kepada Allah saat akan menjelang kematian Allah perlihatkan azab yang sudah menanti kedatangannya. Maka saat itu dia pun tidak ingin cepat-cepat mati. Dia pun takut menghadapi kematian. Karena sudah Allah perlihatkan tempatnya di dalam neraka. Maka Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah beri perumpamaan. Amal muhsin adapun orang yang berbuat baik selama hidupnya. Kakal qadim yakdumu ala ahli seperti seorang musafir yang pergi jauh lalu ia pulang menjumpai keluarganya. Dia pulang dengan hati senang yang menyambutnya pun juga dengan hati senang. Tetapi sebaliknya wa amal musi adapun orang yang berbuat jahat fakal ala fakal abid atau fakal abdi yaqdumu ala sayyidi seperti hamba sahaya yang lari dari tuannya lalu tertangkap sehingga dihadapkan kepada tuannya. itu sudah menanti hukuman yang akan diberikan oleh tuannya tadi. Ya. Jadi tuannya siap dengan hukuman, hamba sahaya yang tertangkap sudah pasrah, siap menerima hukuman. Takut luar biasa, seperti itulah perumpamaan orang yang berjumpa dengan Allah. Sedangkan kemaksiatan adalah apa yang selalu ia lakukan selama hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tadi, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. kegembiraan saat ia berbuka puasa dan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Dalam khutbah itu beliau berkata, <clears throat> "Inna 'abdan khayyarahu Allah ta'ala baina an yakuna bid dunya wa baina an yakuna ma'ar-rafiqil a'la." Kata Nabi ada seorang hamba yang Allah pilihkan kepadanya apakah terus hidup di dunia ataukah berjumpa dengan Allah saat itu juga sahabat mendengar apa yang Rasulullah sampaikan eh, mereka tidak reaksi Rasul sekedar menceritakan seseorang yang Allah beri pilihan apakah mau terus hidup di dunia atau mau menghadap Allah meninggal dunia hanya Sayyidina Abu Bakar yang menangis saat itu Orang-orang yang ada di sekeliling beliau berkata, Ayuhas Syekh, Wahai Syekh. Ini panggilan untuk orang tua. <laughs> Wahai Syekh, apakah engkau menangis? Sedangkan Rasulullah hanya menceritakan tentang seseorang yang diberi pilihan oleh Allah. Nah, Abu Bakar mengatakan, eh, apakah kalian tidak paham, apakah kalian tidak mengerti bahawa yang Rasulullah maksud adalah diri beliau. Saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikat untuk bertanya kepada baginda Nabi, apakah ingin terus hidup di dunia ataukah ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah memilih untuk menghadap Allah Subhanahu wa Dan itu kalimat yang keluar terakhir dari mulut beliau, "Balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la." Tetapi aku memilih untuk berjumpa dengan Allah Zat yang Maha Tinggi. Itulah makna ya. Eh, kecintaan seorang muslim untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca sejarah para salafun saleh, bahkan ada di antara mereka yang cepat meminta untuk dicabut nyawanya agar cepat perjumpaannya dengan Allah. Allahumma qbidni as-sa'a. Dalam satu riwayat Abdullah bin Mubarak eh, rahimahullah taala seorang kibar ulama <clears throat> menceritakan ya, saat orang-orang muslimin di zaman itu mengalami musim paceklik musim panas kemarau yang berkepanjangan istisqa salatul istisqa sudah beberapa kali dilaksanakan tapi hujan tidak kunjung datang satu saat Abdullah bin Mubarak duduk di Masjidil Haram lalu melihat beliau melihat ada seorang hamba sahaya budak eh, hitam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam doanya dia mengatakan Allahumma al-ghaytu sa'atu sa'ata. Ya Allah turunkanlah hujan saat ini juga, saat ini juga. Saat itu kata Allah bin Mubarak, saya lihat hujan rintik-rintik mulai berguguran, berjatuhan. Bahkan saya lihat kelopak tangannya pun basah dengan air hujan. Maknanya doa belum selesai tapi hujan sudah Allah turunkan. Padahal kami berkali-kali melaksanakan salatul istisqa tapi hujan tidak juga turun datang. Tapi di buta hamba cahaya hitam sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, air hujan Allah turunkan. Saat itulah Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu arda ya, mendekati orang ini dan mengetahui ingin mengetahui siapa sebenarnya hamba sahaya saat dia pulang dari Masjidil Haram diikuti oleh Abdullah bin Mu'awiyah. Lalu <clears throat> berjumpa dengan tuannya. Ya. Secara singkat cerita dibelilah budak ini oleh Abdullah bin Mu'awiyah. Setelah dibeli budak ini bertanya kepada Abdullah bin Mu'awiyah, "Wahai tuan, kenapa engkau membeli saya? Bukankah di antara budak-budak atau hamba sahaya yang milik tuan saya ada seratus budak hamba sahaya? Tetapi yang paling kurus ya, yang badannya paling kurus ya, adalah saya yang paling lemah adalah saya tetapi kenapa Tuhan memilih membeli saya pasti ada rahasia yang Tuhan sembunyikan jadi kata Abdullah bin Mubarak ya, saya melihat tadi kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu saat kau berdoa belum lagi kau turunkan tangan Allah sudah turunkan air hujan karena itulah aku membeli kamu ya, ingin tabarruk dengan keberadaan orang saleh justru budak ini hamba sahaya ini begitu kecewa dengan keadaannya kenapa kecewa karena selama ini dia punya hubungan khusus dengan Allah dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui hubungan khususnya dengan Allah setiap malam dia munajat kepada Allah ibadah kepada Allah setelah melaksanakan kewajibannya kepada tuannya mengabdi kepada tuannya tengah kegelapan malam dia mengabdi kepada Allah dan tidak ada satu manusia yang mengetahui keadaannya tapi justru Abu Thalib bin Mubarak mengetahui keadaan istimewa sang budak sahaya ini ya, ketika dia bermunajat minta turun hujan kepada Allah Subhanahu Saat itulah hamba sahaya singgah ya, di sebuah masjid. <clears throat> Lalu setelah salat sunnah dua rakaat, dia berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Hal laka min hajah?" Apakah Tuhan memiliki hajat kepada saya? Apakah Tuhan memiliki hajat kepada saya? Kata Abdullah Ibn Mubarak Apa maksud dari pertanyaan kamu? Karena saat ini Saya akan meminta kepada Allah Agar mencabut nyawa saya Karena Allah sudah singkat Rahasia hubungan saya dengan Allah SWT Ada sudah manusia yang mengetahui Kehususan hubungan saya dengan Allah Dan itu sudah cukup mengganggu perasaan saya selama ini tersembunyi hubungan khusus dengan Allah tapi saat ini sudah ada orang yang mengetahui maka saya tidak merasa pantas lagi hidup di dunia ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah saat itu juga ketika Allah bin Umar mengatakan tidak ada hajat saya kepada Allah dia mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan Allahumma binyasa Ya Allah cabutlah nyawa saya sekarang juga Kata Abdullah bin Umar saat itulah dia tergeletak di tempatnya meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu Saat itu juga ketika dia meminta kepada Allah agar dicabut nyawanya Allah. Dalam hadis Nabi katakan tidak boleh mengharap kematian. La yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu. Janganlah seseorang mengharap mati karena musibah yang menimpanya. Putus asa dengan masalah-masalah dunia lalu cepat minta mati kepada Allah. Tetapi ini minta mati karena kerinduannya kepada Allah. <clears throat> Dia minta mati karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena putus asa dengan masalah dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, <clears throat> "Fa in kana la budda fa'ilan bal yaqul, Allahumma ahyini in kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani in kanat al-wafatu khairan li." Kalau memang harus minta mati, Rasulullah ajarkan doanya. Allahumma ahyini ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik daripada aku dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik daripada aku. Ya. Ini hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah. Ahwal keadaan para salafun saleh ya. saat mereka begitu merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka isi hari-hari mereka dengan ibadah kepada Allah. Ya. Sehingga setelah itu ya. Setelah sampai kepada puncak ibadahnya kepada Allah, tidak ada lagi yang mereka harapkan kecuali perjumpaan dengan Allah. Maka dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan saat-saat istimewa itu. Inna kum sadarun rabbakum yom al kiamati kama tarun al qamar laylatul badri. Sungguh kalian akan menyaksikan Allah di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tuwalluna syai'an tidak akan terhalang oleh segala sesuatu. Nabi sampaikan ini untuk memotivasi umat, ya. untuk menyemangatkan umat bahwa akan ada saat perjumpaan dengan Allah, akan ada saatnya kita memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW sabdakan, ketika penghuni surga sudah ada dalam kenikmatannya, Allah bertanya kepada mereka, Atar daun, apakah kalian rida? Mereka mengatakan, Kayu falah narnu ya Rabb, bagaimana kami tidak rela nikmat luar biasa yang mereka rasakan di dalam surga. Tapi kata Allah, maukah kalian aku berikan satu nikmat yang lebih besar daripada itu? Mereka bertanya, Ya Rabb, apakah ada nikmat yang lebih besar dari apa yang sudah kami rasakan di dalam surga saat ini? Allah mengatakan, Naam, ya. diangkat hijab dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat terbesar para penghuni syurga dan itulah harapan kita kepada Allah. Makanya di antara doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma ja'al khaira ayami yawma nalqa fi. Ya Allah, jadikanlah hari terbaikku adalah hari saat perjumpaanku denganmu. Kita punya hari-hari sepanjang tahun. <clears throat> Eh, tapi kita minta kepada Allah saat nanti dicabut nyawa kita oleh Allah. Itulah hari terbaik dalam kehidupan kita. Itulah hari raya bagi kita. Sayyidina Ali mengatakan, Yaumul Aid, Yaumul La Ta'asillah Ta'ala Bi. Hari raya bagi engkau adalah saat engkau tidak berbuat maksiat kepada Allah di hari raya itu. Di hari itu saat engkau tidak bermaksiat, itulah hari raya bagi kita. Maka beliau mengatakan, jadikanlah harimu semua hari raya. Yaitu saat kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita jadikan sepanjang hari Ramadan sebagai hari raya bagi kita. Dan ya, selama ini atau selama bulan Ramadan kita jaga pandangan mata, kita jaga telinga, kita jaga seluruh anggota badan, bahkan kita jaga hati kita ya, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti saat kita berbuka puasa dan nanti kejauhnya ke depannya saat kita berjumpa dengan Allah yang kita rasakan adalah kegembiraan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah karena membawa pahala puasa kita kepada Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita usia yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah mendapatkan hinayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sekedar ini hadirin apa yang bisa kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim adi wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.